Добро, во ред, отвараме во Јован 19 глава. Значи, продолжуваме и тука, се уште сме во тие неколку стихови, затоа што, како што кажав, нема потреба да брзаме, иако веќе две години поминаа од како почнавме со проучување на Јован. Јас мислам дека ова е 78-иот продолжеток. Значи, можеме да се мериме со некој од овие турски серии. 78 <laughs> продолжеток. И тоа... А, јас не верувам дека ќе бидам толку интересен како некој од овие глумци од турските серии, тоа... сепак сепак оној кој што искрено сака да го проучува Словото Божи, оној кој што дошол со вистинска причина тука, ќе, ќе, ќе му го задржа вниманието. Како што велеше Айвор Меерс, да, точно е, тука бомби не се фрлаат, нема никаква акција, тука стои Борче пред микрофонот и Колку интересен тоа е прашање, меѓутоа, Божјата реч е она за која што верувам дека сме дојдени и ајде да видиме што можеме да научиме. Секјавате натиот пат спомнав и кажав дека идејата на Јован, ова Евангелие е поинакво од сите други. Оние а, значи останати Евангелија. А, неговата идеја е да поверуваат оние кои што не виделе, <laughs> да поверува втората генерација, сите оние, бројувајќи не и нас, кои што не сме биле, не сме виделе, не сме присуствувале ниту на крстот Голготски, ниту сме биле со Исуса, меѓутоа да поверуваме. И тоа и го читаме при самиот крај тамо, односно во 20 глава, да завртиме, значи да свртиме таму на кратко 20 глава Јован последните два стиха од 20 глава, што вели? И многу други чуда направи Исус пред учениците, кои не се запишени во книгава. А овие се запишени за да верувате дека Исус е Христос, Божи Син и верувајќи да имате живот во Неговото име. Заложбата на Јован е да го представи Исуса како ветениот Месија, Божиот Син, оној во кој што верувајќи ќе имаме и вечен живот. Тој е единствениот начин. Освен преку Христа. Значи, нема друг начин да се добие вечен живот. Тоа е неговата цел, меѓутоа видите, преку овие зборови како да сака да каже, да каже, јас не запишав се. Ако запишав се, тоа требаше да може би 40 глави да речеме, да, да биде Јован, а не 21. Но го запишав она што е доволно и она што е битно. И спомнав минатиот пат. Јова не се задржува на некои детали многу околу распнувањето Христова. Значи, сега сме кај кулминацијата фактички на ова Евангелие и всушност, прочем и за целата идеја и зашто Библијата всушност Господ ја дал. И има многу детали кои што се испуштени. Меѓутоа, спомнав минатиот пат. Еве, ќе прочитаме повторно од 16 од стих па до 18 од. Тука ќе се задржаме се уште. 19 глава Јован, од 16 до 18. Тогаш им го предаде за да биде распнат, го предаде Пилот. Тогаш го заедува Исус, а тој носејќи го својот крст излезе на местото наречено Лобно, а на еврејски Голгота, каде го распнаа и со него други двајца од едната и од другата страна, а Исуса во средина. Минатиот пат, пат спомнавме дека од аспект на греот Исус беше предаден да биде распнат од Пилат како представник на незнабожците, од евреите како Божи народ, беше предаден да биде распнат заради гревовите на секој од нас. И заклучивме дека вината за неговата смрт е на сите нас. На цел свет, сушност. Но од аспект на спасението пак, Господ, Отецот го предаде. Видовме дека и Иисус доброволно се предаде. Само за да плати за на нашите и за да обезбеди спасение за нас. Тора нешто што видовме беше дека беше растнат надвор од Ерусалим и спомнавме дека тоа алудира на жртвата за грев која што била спалувана надвор од логорот. Значи, сето тоа се моменти кои што Јован нашол за сходно да ги спомне како многу битни, само за да не ги отвори очите И на евреите, меѓутоа, пред се на сите нас денеска, на сите овие поколенија, дека Исус е Месијата и нема друг. <clears throat> Што е трето што го гледаме? А тој, носеки го својот крст, излезе на местото наречено лобно. Зошто ова е битно? Јован Господно ова дека Исус го носел сам својот крст. Точно е, го исклучува, го не го спомнува оној момент на Симон Киринејецот, кој што нели, попат, кога Исус почнал веќе да паѓа, не толку може би под тежината, иако бил тежок крстот, и најверојатно, мислам, јас верувам дека само оној хоризонтален дел го носел, а не цел крст. Но како и да е, и тоа било многу тешко. Но, веќе знаеме дека он предходно бил доста мачен, шибан, но и не само тоа, спомнавме дека не толку физички, што бил исцрпен, туку психички. Мојата душа е натажена дури до смрт, вели во уште во Гециманија. Елен Вајд кажува, мислам дека беше тоа нежен цитат, дека Исус можело да се случи и таму да умре, уште во Гециманија, само под притисокот на нашите греови, доколку не си симнал ангелот од небото да го охрабри, да, го, да му даде сила. Тоа биле страшни маки. Е сега, зошто Исус го понел барем од почетокот таму до некаде, до некаде на тој Виа Делороса пат, го носел сам крстот. Дотвориме да во битие. Име прекрасни слики во целиот Стар Завет, кои што, ете, за жал, мнозина евреите посебно ги испуштиле, не успеале да се гледаат, да ја согледаат, гледаат, значи, Голгота, всушност, во овие слики и да го препознаат Исуса како Месија. Секјавате, Аврам на наредба од Господа го носи Исак на гората Морија за да го даде како жртва. Значи, битие, реков, 22 глава. Е, од првиот стик, по тие настани Бог го стави на проверка Аврама, го повика Аврааме, тој одговори, еве ме. Бог продолжи, земи го својот син, својот единец Исак. Зар ова не е слика? Зарем Исус не е слика на Исус? Исак не е слика на Исуса. Својот син единец. Кого го любиш и отиди во местноста море и принеси го таму како жртва паленица на ридот што ќе ти го покажам. Утрото Аврам стана рано му стави Самар на ослето и го поведе со себе. И добро имал и двајца слуги со себе. На третиот ден Аврам ги подигна очите и го виде местото Тоа беше Аврам, петиот стих, им рече на слугите: "Вие останете тука покрај ослето, Јас и детето ќе одиме горе да се поклониме, па ќе се вратиме при вас. Аврам ги зеде дрвата за жртва од паленица и ги натовари на сина си Исака. Кој ги носил дрвата, кои што требали да бидат положени за, за жртва? Исак самиот ги носил дрвата. Еве ја сликата. Исус самиот го носил дрвото. Она парчевно е дел од крстот. и зеде, а, а во својата рака зеде оган за подполување и нож, и така тргнаат двајцата заедно. И знаеме што се случува на, на Морија. Во последен миг, Бог ќе се јави и ќе каже, стоп, сега знам дека ми веруваш. Една одлична слика, една одлична поука, не само за Аврама, туку и до ден денешен за сите нас. Еве уште еден момент, мора малку побрзо, 18 стих. Ни кажува дека Исус е растнат на тој крст кој што самиот го носел. Зошто е ова е битно? Знаете, он можел да заврши кој знае колку пати да биде каменува. Знаеме во многу прилики, а, под, можел да загине од бесот на, на евреите, и да биде каменуван, да биде бутнат од нели, во, во амбис и така натаму. Но зашто завршил вака? Па прекрасни стихови читавме од петокот, утринските стихови, Јован 3.14 и 15. Но пред тоа, да го прочитаме, да прочитаме дел од прекрасниот 22 псалм. Знаете ли дека овој псалм е пишуван уште пред воопшто да се практикувало распнувањето, кој што не е измислено од римјаните, уште од предходно е. Но видите од 22 псалм кој што Исус го цитира на самиот крст кога е распнат. Како ова можело да не им биде јасно? Како може би на некој од нас? Или дали е можно да некој од нас денеска да не му е јасно дека овој псалм сушто зборува токму за, за Голгота? Да читаме. Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? Ова се зборовите што, барем тие се запишени, кои што Исус ги изговара на крстот. Далеку си од моето спасение, од зборовите на моето овкање. Боже мој, викам дење, но не одговараш и ноке, но немам мир. Но ти си свет, надеш Израелева. Нашите таткупци се надева на тебе, се надева и ти ги избави. Кон тебе вика и се спасува, на тебе се надева и не се засрамија. А јас сум црв, а не човек. Срам за луѓето и презрен од народот. Овде имаме некои моменти кои што алудираат и се слиши на, на Исаја 53 глава. Презрен. Сите што ме гледаат, ме се подсмеваат, ги растегаат усните, мафтаат со главата и велат. Тој се надава на Господа, нека го избави, нека го спаси и го милува. Зарем ова не е случило на крстот? Ајде, спаси се, другите, другите, другите ги спасуваше, ти самиот не можеш. Ајде, спаси се. Но ти ме извади од утробата, ти ме смири врз мајчините гради, тебе сум ти оставен од моето рагење, од мајчиното крило, ти си мој Бог. Не се одалечува од мене, зашто е близу неволјата, а нема никој да ми помогне. Ме обколија многубројни јунци, васански бикови ме обкружија. Своите усти ги отворија на мене како лав што го раскинува пленот и рика. Се разлеав како вода, ми се разглобија сите коски, моето срце стана како восок, се растопи во мене. Мојата сила се исуши како црепна и мојот јазик се залепи до непсето. Ти ме фрли во смртниот прав. Кучињата ме обколија, лукав народ ме обкружи. Го прободија, ги прободеа моите раци и моите нозе. Еве го, распетијето. Уште стотици, стотици години пред да се случи во време кога, велам, најверојатно уште, се уште не се практикувала та, тој вид на казна. Можам да ги пребројам сите мои коски, знаеме ние на коска не му била, била скршена, а тие ме гледаат и ме презираат, ги поделија моите облики меѓу себе и жребка фрлеја за мојата облека. До не сме стигнале, меѓутоа знаеме дека токму тоа се случило. Прекрасен месијански псалм. Броеви, Ајде да свртиме малку во броеви, да, да се подсетиме на она случка на кој што ја алудираат стиховите во Јован 3 глава 14 15, што ги читавме. Значи, како дел од утренските. Броеви 21 глава, од 4 стих. Од гората Ор се запатие кон Црвеното море. Значи, израелците низ пустината. За да ја заобиколат едомската земја, патем народот стана нетрпелив и почна да зборува и против Бога и против Мојсија Зошто не изведовте од Египет за да изумреме во оваа пустина? Нема леп, нема вода, а тоа бедно јадење веќе им се, им се згади на нашите души. Кое јадење им се згади? Маната. Секој ден, секој ден едно ти исто, секој ден. Тогаш Господ испрати лути змии против народот, тие ги каснуваа така што изумре многу народ од Израел. Овде има една многу длабока духовна порака, иако мало како една мала дигресија. Знаете што гледам јас овде? Маната е Божјата реч. Та духовна храна која што ни е потребна. Ако не да е Боже, ви досади или ви се згади, не да е Боже, ова не треба да се случи. Тука се веднаш змиите, за да ви укасаат. Односно, дјаволот. Библијата наша заштита, како беше една од главите во големата борба. И Библијата е наистина наша заштита. Што друго би било заштита во ова време во кој што живееме? Оред, тогаш Господ испрати лути змија, значи против народот. Ги каса, изумреа многу. Народот, седми стик, дојде при Мојсе и рече, сгрешивме кога збрувавме против Господ и против Тебе. Обично така бива, знаете, ке, кој ќе ви се случи неволјата, е после ви, ви, ви, ви се пали си величката. Сгрешивме, значи. Помоли му се на Господа да ги острани змиите од вас. Зарем Господ не можел вака да ги острани. Што морал оваа процедура да биде? Мислам, кај мој се оделе, па помоли му се на Господа, па мој се се помоли, а Господ му вели. Значи, можел тој многу лесно да ги тргне змиите, меѓутоа му вели направи отровница и стави на столб, секој кој ќе биде каснат ќе остане жив ако ја погледне со вера нормално. Еве ова е повторно една убава слика за крстот, И ако некој има проблем да свати дали ова има врска со крстот, и веќе читавме во Јован 3, 14 и 15, меѓутоа е да прочитаме пак. Јован 3. И како што Мојсе ја издигна змијата во пустината, така треба да биде издигнат човечкиот син. Така требаше, за да се исполни Та да, секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Како што со вера, гледајќи на онаа бронзена змија што мој се ја направил по наредба Господова, сите оние кои што биле каснати, оздравеле и живееле, така и ние, гледајќи на крстот Голготски, гледајќи на Исуса, Господ не исцелува и не држи во живот. И не само тоа, тука и вечен живот не чека. Или Јован 12 глава. Ајде се подсетиме на тие стихови кои веќе одамна ги поминавме, 12 глава, 32-33. А јас, вели Исус, која ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе, 33 од вели, тоа го рече за да покаже со каква смрт ќе умре. Значи Исус самиот проречува и кажува, неколку пати, мислам, тоа го повторува, овде јасно вели, бидам издигнат на земјата, И тоа го кажа, вели, за да покаже со каква смрт ке умре. Една друга работа, уште таа и ќе превршуваме. 18 од од 19 глава Јован. Го расна и со него други двајца, од едната и од другата страна, а Исуса во средината. Зошто морало вака да биде? Дали ова не е исполнување? Исаја 53 глава. И видите колко Јован се труди да ги нагласи сите овие битни моменти за да може секој да поверува. И оној кој што не видел, кој што не бил таму. Исаија 53 глава 12 стих. Последниот стих сушто. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство и со силните ќе го дели пленот зашто сам се понуди на смрт, и ова е исто исполнување, знаем дека предходно зборувавме, Исус доброволно се понуди и се даде, и беше вбројан меѓу злосторниците. Точно така, Исус беше вбројан меѓу злосторниците, па дори и на самата Голгота е растнат меѓу двајца злосторници, кратци. како сакате. Марко 15 глава. 27 и 28. И со него расмана двајца разбойници, едниот отесно, а едниот одлево до него. И се исполни писмото кое вели. И го вбројаа меѓу злосторниците. Кое писмо? Оно што го читав. Исаја 5.12. Требаше да се исполни така. Лука 22 глава. Овде дури самиот Исус уште пред да, да биде распнат. Ке им каже, јасно и гласно. 22 глава Лука, 31 до 37. А не мора се да читаме, туку ова е Петар, нели, со она негова изјава, готов сум и во смрт да одам. А Исус му вели 3 четвртиот стик, ти велам Петре, денес не ке пропеј петел, дојка три пати не се одречеш дека ме познаваш. И уште им рече на учениците, кога ве пратив без кесе и без торба и обувки, дали ви не достасуваше нешто? А ти рекоа ништо. И им рече, но сега, кој има кесе, нека го земе, исто така и торба, а кој нема, нека ја продаде својата наметка и нека си купи меч. Зошто ви велам, дека треба да се изврши на мене што е напишено? И го цитира Исаија 53.12. И го вброја меѓу злочинците. Имено оно што е пишено за мене се исполнува. Че значи, се било под конец, се било онака како што Господ предвидел. Се, само за да и тие поверуваат, и ние да поверуваме. И зарем има прашање повеќе на се тоа, да се уште се прашуваме дали Исус е Месијата. Мислам, тоа за нас не би требало да биде проблем, Меѓутоа, се уште е проблем за мнозина Да, Јован се задржал на битните детали. Можел да пише уште многу, меѓутоа се задржал на она што е битно. Да го представи Исуса како Божи син, да укаже и покаже јасно и гласно дека тоа е ветениот Месија. Нека му е слава на Господа, што вистина се исполнил вака прецизно овој совршен план на спасение. За да можеме ние, верувајки, гледајќи на тој издигнат крст, да имаме вечен живот. Нека му е слава на Господ, уште еднаш. Амин.